Uz Allahovu dozvolu i danas, 30. dana, zadnjeg dana, Mubarek mjeseca Ramazana, ove 1441. godine po Hidžri, družimo se s hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam koji govore o vrijednostima učenja Kur'ana, o vrijednostima izučavanja Kur'an i Kerima, usklađivanja svoga života po njemu, rada po kur'anskim naredbama i zabranama. Družimo se s hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam koji govore o osobinama učača Kur'ana. Družimo se s hadisima koji govore o posebnim vrijednostima kur'anskih sura – određenih posebnih kuranskih sura. Sura Al-Fatiha, Al-Baqara, Ali Imran, sure Al-Ikhlas kao i posebnim vrijednostima sura al falak i An-Nas. Družimo se o svemu tome. Govorimo kroz hadise Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koje je istaknuti učenjak Ahmed ibn Abdurazak Al-Anqari hafidhahullahu ta'ala spomenuo u svojoj knjizi 40 hadisa o Kur'anu. Danas, zadnjeg dana mjeseca Ramazana, imamo i zadnje hadise iz ove kratke, ali i tekako sadržajne zbirke – Danas uz Allahu dozvolu govorimo kroz hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o vrijednosti ajeta, ajetul kursije i zadnjih ajeta sura, sure Al-Baqara. Govorimo o 255. ajetu sure Al-Baqara poznatijem kao ajetul kursiji, i zadnja dva ajeta sure El Bekara, a to su ajeti Amen ar Rasul i La yukallifu Allahu nefsen illa usaha. Dakle, za danas imamo 39. i 40. hadis iz zbirke 40 hadisa o Kur'anu. Autor je u 39. hadisu govoreći o vrijednosti ajetul kursije. Spomenuo poduži hadis Ebu Hureyre radijallahu ta'alan. Hadis koji nam prenosi i kazuje Ebu Hureyre radijallahu ta'alan i koji govori o njegovom slučaju, njegovom događaju koji se konkretno desio s njim, a u kojem se spominje ajetul kursi i njena vrijednost pa je poduži hadis, stoga dakle, samo ću ga pročitati na našem jeziku. Prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu an, da je rekao, Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam povjerio mi je čuvanje zekata u Ramazanu. Pa mi je došla osoba, kradljivac, i počela krasti hranu ja sam ga uhvatio i rekao mu, sigurno ću te tužiti Allahovom poslaniku, sallallahu alihi wasallam. Pa je on počeo da se pravda. Zatim je Ebu Horeire radijallahu talan ispričao svoj slučaj koji mu se ponavljao tri večeri. Ovaj slučaj koji mu se ponavljao tri večeri da mu je kradljivac dolazio tri puta uzastopno. Svaki put se žalio da ima ogromnu porodicu, siromašnu, pa bi ga Ebu Horeire radi Allahu talan puštao. Smilovao bi mu se i pustio bi ga. Kada ga je uhvatio treći put, Obećao je Ebu Hureyre radijallahu an da će ga odvesti do vjerovjesnika alihi salatu wasalam, a kradljivac je rekao, pusti me, naučit ću te nekoliko riječi u kojima će ti Allah dati koristi. Pa kaže Ebu Hureyre, upitao sam, koje su to riječi? Rekao je kradljivac, kada legneš u svoju postelju, prouči ajetul kursi, pa ćeš od Allaha stalno imati čuvara i šeitan ti se neće moći približiti sve dok ne osvaniš. Kaže Ebu Horeire, pustio sam ga. Dočekao sam sabah namaz, pa mi je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam nakon namaza rekao, upitao me šta je juče uradio tvoj zarobljenik. Rekao sam, kaže Ebu Hureyre, Allahov poslaniće, tvrdio je da će me podučiti riječima u kojima će mi Allah dati koristi, pa sam ga pustio. Upitao je vjerovjesnik alihi salatu wasalam koje su to riječi. A ja sam kazao, rekao mi je, kada legneš u svoju postelju, prouči ajetul kursi od početka do kraja. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum, la ta khuduhu sinatum wala naum i rekao mi je, uz tebe će stalno biti čuvar od Allaha i šeitan ti se neće približiti sve dok ne osvaniš. A ashabi su žudjeli za svakim dobrom više negoli za bilo čim drugim. Pa je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, on ti je doista rekao istinu, iako je veliki lažljivac. Znaš li, o Ebu Hureyre, s kim si razgovarao sve ove tri noći? Rekao je Ebu Hureyre, ne znam, a vjerovjesnik sallallahu alihi wasallame na to mu je rekao odgovarajući, to je bio šeitan. To je bio šeitan. Ovaj hadis je vjerodostan. Bez imalo sumnje, zabilježio ga imam Bukhari u svome sahihu. Zatim ostali učenjaci hadisa, Imam Nesai, Begavi, Ibn Huzeime i mnogi drugi. Dakle, u ovom hadisu Ebu Hureyre radijallahu telan pripovijeda svoj slučaj da ga je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam jedne godine zadužio da čuva zekat u mjesecu Ramazanu koji je skupljen. Pa mu je dolazila nepoznata osoba, tri večeri uzastopno, i krala mu namirnice od tog zekata. I Ebu Horeire radijallahu talan svaku noć bi ga hvatao, tog kradljivca, i obećavao da će ga odvesti do vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam, da ga on kazni. Međutim, ta osoba, neznana osoba, kradljivac pravdao se, da dolazi da mu je potrebna ta hrana zbog velike siromašne porodice – pa bi ga Ebu Hureyre radijallahu telan puštao. Ujutro kad god bi osvanuo Ebu Hureyre, dakle posle prve noći, posle druge noći, vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam upitao bi ga šta se desilo s tobom sinoć? Šta je bilo između tebe i kradljivca? Vjerovjesnik alaihi salatu sam bi ga obavještavao Ebu Hureyru, dakle o tome pa bi mu vjerovjesnik alaih i salatu sam govorio, vratit će se. Vratit će se naredne noći. I tako se i dešavalo tri noći uzastopno. Međutim, kada je treću noć, ponovo došao kradljivac Jebu Hureyre radijallahu anhu, uhvatio ga na djelu čvrsto je odlučio da ga ne pušta. Da ga odvede do vjerovjesnika alihi salatu sam. Međutim, tada je kradljivac kada je primijetio da je Ebu Hureyre radijallahu an odlučan u svojoj namjeri da je sprovede do kraja, tada mu je rekao poučit ću te određenim riječima u kojima će ti Allah dati koristi. Prije nego li zaspiš, kada, odneš, kada odeš u postelju, prouči ajetul kursi, pa ćeš od Allaha imati čuvara i šetan ti neće moći se približiti sve dok ne osvaniš. Ebu Hureyre radijallahu talan tada ga je pustio, jer kako kaže na kraju ovoga citata, ashabi su žudjeli za dobrom više nego li za bilo čim drugim. Pa je Ebu Hureyre radijallahu talan nakon što se okoristio ovim riječima pustio je kradljivca, a kradljivac, vidjevši da je Ebu Hureyre radijallahu talan odlučan bio u sprovedbi svoje namjere, više se nije pojavljivao. Sutradan, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam upitao je Ebu Hureyru o njegovom gostu, o kradljivcu, pa je Ebu Hureyre radijallahu talan ispričao šta mu se desilo i kakvim ga je riječima podučila ta neznana osoba, taj kradljivac. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam obavijestio Ebu Hureyru da je to bio šeitan. Da je to bio šeitan. Ali ga je isto tako obavijestio da riječi kojima ga je podučio taj šeitan, odnosno da onaj ko prouči na večer kada ode u postelju suru, odnosno ajet El Kursi, 255. ajeti sure El Beqara – da će mu Allah podariti čuvara i da će ga čuvati od šeitana sve dok ne osvane. Da su te riječi istina. Iako je to bio šeitan, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao da su te riječi istina, odnosno da doista ko na veče prije spavanja prouči ajet El Kursi, 255. ajet sure El Beqara, poznati kao ajet El Kursi, uzvišeni Allah će mu poslati čuvara koji će ga čuvati od šeitana sve dok ne osvani. Pa je autor Ahmed Al-Ankari hafidhahullahu ta'ala spomenuo ovaj hadis o vrijednosti Ajetul Kursi je upravo zbog ovoga detalja. U njemu se jasno kaže da ko prouči Ajetul Kursi da će mu biti dat čuvar koji će ga Allahovom dozvolom čuvati od šeitana sve dok, sve dok ne osvani.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 Živi i vječni onaj o kome sve obstoji ne obuzima ga ni drijemež ni san. Njegovo je sve ono što je na nebesima i ono sve ono što je na zemlji. Ko se to može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih. A od onoga što on, Allah zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Njegov kursi obuhvata i nebesa i zemlju i njemu Allahu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji i veličanstveni. To je značenje ajetul kursije. Ajeta kojeg često učimo u posebnim određenim prilikama. Ovo je najveličanstveniji ajet, najvrijedniji ajet u Allahoj knjizi. Zašto? Mogli ste čuti iz prijevoda. Ovaj ajet kako se kaže sa svojih deset rečenica, govori samo o uzvišenom Allahu, opisuje Allaha. Nakon što je uzvišeni rekao na početku ovog ajeta Allah, poslije la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala nawm, poslije dolaze rečenice koje opisuju, pojašnjavaju ko je Allah. Ko je uzvišeni, uzvišeni Allah. Zato je ovaj ajet najvrijedniji ajet u Allahovoj knjizi jer govori samo o uzvišenom Allahu kako je prethodilo juče. Sura El ikhlas Kul huvallahu ahad koja u cijelosti sa svoja četiri ajeta govori samo o uzvišenom Allahu ravna je jednoj trećini Kur'ana. Zašto? Zato što govori samo o Allahu, a jedna trećina Kur'ana govori samo o uzvišenom Allahu. Ajetul Kursi 255. ajet u suri El Bekare na 42. stranici na početku, dakle trećeg džuza, govori samo o Allahu. Poduži ajet koji govori samo o Allahu. Opisuje uzvišenog uzvišenog Allaha. Ko je Allah? Allah je onaj pored kojeg drugog istinskog Boga nema. A ko je taj istinski Bog? On je El Hayy, onaj koji je vječno živ. Zašto je Allah vječno živ? Zato što je on El Qayyum, onaj koji sam o sebi opstoji i o kojem sve drugo opstoji. A ko je El Qayyum? Onaj koji sam o sebi opstoji to je onaj koji la ta'khuduhu sinatun wala nawm, to je onaj kojeg ne obuzimaju ni drijemež san. A ko je onaj kojeg ne obuzima ni drijemež san? Zašto ga ne obuzima ni drijemež san? To je onaj kome pripada sve što je na nebesima i na zemlji, a onaj koji ima toliko vlast kod njega, kako da ga obuzme drijemež san? I onaj koji ima toliko vlast kako da se kod njega može zauzimati neko sve dok on ne dozvoli. Kod njega se ne može zauzimati niko sve dok uzvišeni Allah ne dozvoli. Zašto? Zato što on jedini zna šta je ispred ljudi i šta je iza ljudi, odnosno šta je prethodilo i šta se nalazi ispred ljudi i šta čeka, kako da se drugi ljudi zauzimaju bez dozvole njegove kada oni ne znaju šta će se desiti u budućnosti uzvišeni Allah sve zna i ono što je bilo prije i ono što će doći ono što će doći posli njegovo znanje obuhvata sva stvorenja kao što kursi obuhvata nebesa i zemlju kao što kursi svojom veličinom obuhvata nebesa i zemlju njemu uzvišenom Allahu nije teško ne dojadi održavanje svega, svega stvorenog. Zato je on svevišnji i veličanstveni. Zato je on uzvišeni i onaj koji treba da se veliča. O tome govori ajetul kursi u cijelosti, dakle samo o uzvišenom, uzvišenom Allahu. Zato je ajetul kursi najveličanstveniji kuranski ajet, najvrijedniji kuranski ajet. Kao što kaže šejh Sadi, rahimehullahu ta'ala, u svome komentaru Allahove knjige Kur'an i Kerima kaže ovaj plemeniti kur'anski ajet, najveličanstveniji je ajet u Kur'anu, najbolji i najuzvišeniji jer u sebi sadrži govor o najbitnim pitanjima, najveličanstvenim pitanjima. Stoga su došli brojni hadisi u kojima se čovjek postiče na učenje ajetul kursije u raznim situacijama, ujutro i naveče, kod odlaska na spavanje, nakon klanjanog obaveznog namaza i sl. Dakle, ajetul kursi, poseban ajet. Poseban ajet. I kako kaže šeh Sadi, prenose se brojni hadisi o vrijednosti ajetul kursije. Evo, iz ovog hadisa Ebu Hureyre radijallahu telan čujemo da onaj koji naveče prije spavanja prouči ajetul kursiji, da će biti sačuvan od šeitana, da će Allah dželjavala poslati čuvara koji će ga čuvati od šeitana. Također, kaže se, ko bude učio ajtul kursi nakon svakog obaveznog namaza, da ga od ulaska u džennet ne dijeli osim smrti. Pa se prenosi od Ebu Umame el Bahilija radijallahu talan da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao ko prouči ajetul kursi na kraju svakog propisanog, dakle obaveznog namaza, neće ga spriječiti od ulaska u džennet osim smrt. Neće ga spriječiti od ulaska u džennet osim smrt. I kaže Ibnul Qayyim rahimehullahu ta'ala, do mene je došla vijest od našeg učitelja Ebu Labasa ibn Taymiyeh rahimehullahu ta'ala, da je rekao nikada nisam izostavio ajetul kursi nakon namaza. Nikada nisam izostavio ajetul kursi nakon, nakon namaza. Pa dakle, ko bude učio ajetul kursi sa razumijevanjem, sa ubjeđenjem u značenje ajetul kursija, njemu je uz Allahu dozvolu džennet, džennet zagarantovan. Ko bude učio ove ajete i svoj život naravno uskladio po ovom ajetu, vjerovao uzvišenog Allaha onako kako ovaj ajet opisuje našeg svevišnjeg gospodara Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Jasno stoji u hadisima Allahovog poslanika alihi salatu oslam da je ajetul kursi najvrijedniji ajet, najvrijedniji ajet u Allahovoj knjizi. Pa se prenosi od Ubeja ibn Kaba radijallahu ta'ala da ga je Allahov poslanik alihi salatu wasalam pitao koji je najvažniji ajet u Allahove knjizi. A on je tri puta ponavljao, dakle, ubej Allah i njegov poslanik najbolje znaju, Allah i njegov poslanik najbolje znaju, da bi nakon trećeg puta rekao ajetul kursi. To je ajetul kursi i tada ga je vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam potapšao po grudima i rekao tako mi Allaha blagoli se tebi, zbog znanja koje ti je dato o Ebul, Ebul Munzire. U ovom ajetu spominje se ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovo najveličanstvenije ime. Pa se također prenosi od Ebu Umame al-Bahilija radijallahu talan da je Allahov poslanik alihi salatu uslam rekao Allahovo najveće ime. Kojim? Kada se zamoli Allah Allah se odaziva, uslišava dovu kojom se zamoli sa njegovim najvećim, najuzvišenijim imenom. A to ime nalazi se u tri sure, u suri Al-Baqara, u suri Ali Imran i u suri Taha. Pa Ebu Umame radijallahu an kaže, tražio sam ta mjesta, pa sam našao u suri Al-Baqara ajetul kursi, Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. U suri Ali Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huvel hayyul qayyum. I u suri Taha Wa'anati al-wujuhu lil hayyul qayyum. Dakle, po ovim hadisima Allahu najveličanstvenije ime, najuzvišenije ime jeste El Hayy El Qayyum, živi i onaj u kome sve opstoji. I na druge načine uzvišeni Allah je opisan u ovoj plemenitoj suri, u ovom plemenitom kuranskom ajetu, dakle najvrijednijem ajetu koji je preporučen da se uči u raznim prigodama, međutim uvijek kažem, napominjem da bi trebalo podučiti se prijevodu značenja svega onoga što učimo, konkretno u ovom slučaju ajetul kursije, biti ubijeđen u značenje biti svjestan dok učimo ajetul kursi, samo tada uz Allahu dozvolu e, postići će se sve koristi, koristi od učenja ajetul kursije. Neće nas dijeliti od dženneta osim smrt, bit će nam dat čuvar koji će nas štititi od šeitana, njime ćemo dakle štititi svoj imetak, učenjem ajatul kursije štitit ćemo svoj imetak, štitit ćemo svoju kuću, neće se približavati šeitan kući, našoj, našem imetku i slično. Zato nastojimo da učimo ajetul kursi i ujutro i na veče pred spavanje kako bi nam Allah subhanahu wa ta'ala podario sve ove, sve ove koristi. Učimo ovaj najuzvišeniji ajet iz Allahove knjige nakon obaveznih namaza, razmišljajmo polahko, dakle učimo, ne žurimo, razmišljajmo o ovom kuranskom ajetu, razmišljajmo o opisima uzvišenog Allaha u ovom kuranskom ajetu, kako bi nas taj ajet, njegovo učenje, razmišljanje, život po njemu približio džennetu i samo nas naša smrt odvajala od dženneta. Zatim je autor učenjak Ahmed ibn Abdurazak al-Ankari hafidhahullahu ta'ala u 40. hadisu govorio o vrijednosti posljednja dva ajeta sure El-Baqare. Ajeti poznati kao Amen al-Rasul i La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Pa kaže autor حفظه الله تعالى عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه Prenosi se od Ebu Mas'uda al-Bedrija radijallahu an da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao je dva ajeta s kraja sure El-Beqara koji ih prouči u noći, ona će mu biti dovoljna. Dva ajeta s kraja sure El Bekara, dakle zadnja dva ajeta sure El Bekara, koji ih prouči u noći, ona će mu biti dovoljna. Ebu Mas'ud El Bedri radijallahu ta'lan je Uqbe ibn Amir ibn Sa'alebe, Ensarija iz plemena Hazređ, učestvovao je na drugoj akabi sa 72. stanovnika Medine – i bio je najmlađi od njih, stanovao je na Bedru, pa se zbog toga za njega kaže El Bedri, iako dakle nije učestvovao u bitci na Bedru po mišljenju većine historičara. Učestvovao je u bitci na Uhudu i svim bitkama nakon nje. Ubraja se u učenije ashabe. Otputovao je u Kufu, boravio u njoj određeno vrijeme, bio je od drugova Ali je radijallahu anhuma koji ga je ostavio kao svoga zamjenika nad Kufom kada je izašao u bitku na Sifinu i nakon izvjesnog vremena eh, Ebu Mesud el-Bedri vratio se ponovo u Medinu gdje je dakle umro 41. ili 42. hijđaretske godine od Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam prenio je 102 102 hadisa. Bešir ibn Amr pripovijeda, kaže, rekli smo Ebu Mes'udu, po savjetu i nas, oporuči nam nešto. Jer se Ebu Mes'ud smatrao učenim ashabom, pa je rekao, na vama je da se držite džemata, jer Allah neće narod sastaviti na zabludi, neće okupiti na zabludi. Držite se džemata kako bi rahat bio dobri, i kako bi se razrahatilo od lošeg. Ebu Mesud el-Bedri radijallahu talan prenosi nam ovaj hadis o vrijednosti zadnja dva ajeta sure el-Bekara. Hadis kojeg su zabilježili Imam Bukhari i Muslim u svojim sahihima, Imam Ahmed u svome musnedu, zatim Darimi, Ebu Dawud, Tirmiz ibn Mađer Nesai u svome dijelu Sunan al-Kubra, Ibn Hibban u svome sahihu, Ibn Huzeyme također u svome sahihu i mnogi drugi učenjaci hadisa. U ovom hadisu, dakle, vjerovjesnik alihi salatu wasalam kratko kaže dva ajeta na kraju sure El Beqara kojih prouči u noći ona će mu biti dovoljna. Ona će mu biti dovoljna. Zašto će mu ona biti dovoljna? Kod komentatora hadisa i svakako Kur'ana postoje mnoga mišljenja. Ona će mu biti dovoljna za mnogo šta. Ona će mu biti dovoljna kao zaštita od svakog zla, od svega lošeg. Kao što će mu ona biti zaštita od svake bolesti, kao što će mu ova dva ajeta biti dovoljna za noćni namaz, ukoliko je osoba umorna, pa ne može da klanja noćni namaz, ko prouči zadnja dva ajeta sure Al-Baqara, Amen al-Rasul, ila yukellifullahu nefsen ila us'aha, ta dva ajeta bit će mu zamjena za noćni namaz. Pa dakle, riječi vjerovjesnika sallallahu alihi wasallam koji ih prouči u noći, ona će mu biti dovoljna ukazuju na preporučenost učenja ovih ajeta. Da ustrajavamo u učenju ovih ajeta. Ona će nam biti dovoljna ako i možemo klanjati noćni namaz, potrebna nam je zaštita, potrebna nam je zaštita od šeitana, od svakog zla, od svake bolesti, a to se Allahom dozvolom postiže učenjem ova dva kuranska ajeta sa ubjeđenjem spoznavanjem njihova značenja i sa ubjeđenjem u to značenje. Kao što kaže uzvišeni Allah u ovim ajetima, Amen ar rasulu bima unzile ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, kullun آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير odnosno poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od gospodara njegova i vjernici, svaki vjeruje u Allaha i meleke njegove i knjige njegove i poslanike njegove.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 Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. U njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu, čovjekovu štetu je zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehodice učinimo. Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas. Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti. Obriši naše grijehe, oprosti nam, smiluj nam se, ti si gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje. To je značenje, to je prijevod značenja ova dva zadnja ajeta sure El Bekare. Amen ar Rasul i la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Njih trebamo učiti kako bi nam bili dovoljni za zaštitu od svakog zla, od svega lošeg, od svake bolesti, od svakog šeitana. Ali moramo ih učiti poznavajući značenje, moramo ih učiti sa ubjeđenjem u njihovo, u njihovo značenje. Ovi ajeti su posebni ajeti, zato što u njima se također nalazi značenje pojašnjenje istinskog vjerovanja, ispravnog vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala i druge naše temelje naše vjere, vjerovanje u poslanike, vjerovanje u meleke. Zatim u ovim ajtima nalazi se dova, iskrena dova, kojom se trebamo obraćati našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala moliti ga za oprost naših grijeha, moliti ga za milost da nam se smiluje, moliti ga da nam olakša, da nam ne stavlja na teret ono što ne možemo podnijeti, moliti ga za pomoć protiv nevjedničkog naroda. Dakle, ovim ajdima se iskazuje maksimalna poniznost uzvišenom Allahu, ovisnost o njemu. Stoga, dakle, ovo su posebni kuranski ajeti. Posebni kuranski ajeti. Prenosi se od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala da je rekao kada je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam uzdignut u noći Isra i Mirađa. Pa kada je došao do mjesta zvanog Sidretul Munteha, a ono se nalazi na šestom nebu, i do njega dolazi ono što se uzdiže sa zemlje. Kaže Abdullah ibn Masud, Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve selleme tada je dato troje. Dato mu je pet dnevnih namaza, propisani su mu pet dnevnih namaza, dati su mu završeci sure El Beqara. I obećano da će biti oprošteno njegovom ummetu, da će biti oprošteni njegovom ummetu svi veliki grijesi ukoliko Allahu ni u čemu širka ne budu činili. Dakle, jasno se kaže da su, subhanallah, pored namaza, jel tako, nema ibadeta, a da je propisan na nebesima mimo namaza. Namaz je propisan na nebesima, uzvišeni Allah je vjerovjesnika sallallahu alihi wasallame uzdigao, približio ga sebi, da bi mu stavio u obavezu njemu i njegovom umetu pet dnevnih namaza. I Jasno se u ovom hadisu, dakle ovaj hadis bilježima muslim, kaže da su tada vjerovjesniku alihi salatu wasalam dati i završeci sure El Beqare, Havatim, suret El Beqare. Dakle, ova zadnja dva ajeta, Amenar rasul ila yukellifullahu nefsen nefsen, illa vus'aha. Tada, na tom mjestu, u tim trenucima, objavljeni su mu. Također se prenosi u debu zara radijallahu talan da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao dobio sam završetke sure El Bekara iz riznice ispod Arša. Nijedan vjerovjesnik prije mene nije dobio. Nijedan vjerovjesnik prije mene nije dobio ovakve ajete, nisu mu bili objavljeni ovakvi ajeti. I drugi hadisi koji govore o vrijednostima ovih ajeta, zadnjih ajeta sure El Bekar. Kaže vjerovjesnik alaihi salatu wasalam, Allah je napisao knjigu 2000 godina prije nego li je stvorio nebesa i zemlju, i iz nje je objavio dva ajeta kojima je završio suru El Beqara. Nema kuće u kojoj se prouči u toku tri noći, a da u njoj ostane šeitan. Nema kuće u kojoj se prouče ovi ajeti u toku tri noći, a da u njoj ostane šeitan. Kao što također nema kuće u kojoj se uči sura El Beqare u toku tri dana, a da u njoj ostane šeitan. Dakle, ovo su veličanstveni ajeti, objavljeni poslaniku alihi salatu oslam na posebnom mjestu. Također navodi se u hadisima da su ovi ajeti ponovo objavljeni vjerovjesniku alihi salatu oslam dva puta i da je došao poseban melek sa ovim ajetima, sa posebnom svjetlošću, što ukazuje na vrijednost ovih kuranskih ajeta. Dakle, sura El Fatiha, sura El Beqara, sura Ali Imran, sura El Kef, sura El Mulk, sura El Fatiha, sura El Ikhlas, El Felak, El Nas su posebne sure. Ajeti, ajetul kursi, zadnji ajeti sure El Beqara, Amen Ar Rasul, la yukallifu Allahu nefsen illa us'aha, su posebni ajeti, posebno vrijedni, zbog posebnog značenja. Zato nastojimo učiti Kur'an, poznavajući njegovo značenje. Obavezno, ukoliko ne znamo arapski jezik, kada proučimo ajet ili stranicu ili suru, pročitajmo njihov prijevod, da znamo šta smo pročitali. Ne smije nam biti cilj da samo o čitamo Kur'an, da kažemo koliko smo puta proučili Kur'an u mjesecu Ramazanu, već nam treba biti cilj da se odgajamo s Kur'anom. Nije bitno koliko si ti i dokle si ti došao s Kur'anom, već je bitno dokle je Kur'an došao s tobom, koliko si se odgojio Kur'anom, koliko je Kur'an ostavio traga na tebe. Prve generacije kada bi učile Kur'an ne bi prelazili na novih deset ajeta sve dok prvih deset ajeta ne bi naučili na pamet, ne bi shvatili, spoznali njihovo značenje, saznali propise, naredbe i zabrane koji se nalaze u njima, primijenili to u svome životu, zatim nakon svega toga prešli na deset novih ajeta. Na deset novih ajeta i na takav način i njih učili i bili su generacija koja se nikada neće ponoviti kao generacija. Upravo zbog ovakvog temeljitog pristupa Allahovoj knjizi i Allahovoj vjeri. Ovo je bio zadnji 40. hadis iz zbirke 40 hadisa o Kur'anu. Al-Arba'un Al-Qur'aniyya autora Ahmeda ibn Abdurazaka Al-Ankarija hafidhahullahu ta'ala. I s ovim hadisom mi bismo danas, zadnjeg dana mjeseca Ramazana, 1441. hijžreske godine, završili s komentarom ovih hadisa, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nas okoristi sa svim onim što je prethodilo tokom navođenja i komentara ovih hadisa tokom ovog mubarek mjeseca Ramazana, uzvišeni Allah u mjesecu Ramazanu, objavio je svoju knjigu ili počeo je sa objavom svoje knjige Kur'an i Kerima, s kojim je promijenio čovječanstvo. Tako isto i mi, družimo se sa Allahovom knjigom, čitajmo hadisa Allahovog poslanika alihi salatu slim, o vrijednosti, važnosti, posebnosti Allahove knjige, kako bismo se što više družili sa Allahovom knjigom, čitajmo, izučavajmo, živimo po Kur'anu ukoliko želimo da se promijenimo na bolje, ukoliko želimo sebi spas i uspjeh i na Dunjaluku i na Ahiretu.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 Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallillahum ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.